Imos ofrecerlles agora a grabación, conversa, entrevista que mantivemos con Maurizio Polsinelli, o marido de Carmen Penín, a grande que tamén falaremos con ela, xa veredes. Mm, pois acaba de ter pois, un premio, o primeiro premio do quinto certame Torre de Caldaloba, un certame de poesía Torre de Caldaloba de Cospeito, con un grande poemario que se titula Car cartografía dos tránsitos. a dar a benvida entonces a Mauricio Polcinelli. eh, aquí teñen a grabación que fixemos. Mauricio, felicidades. Gracias, moitas, mille gracias. <laughs> mil, coller mil mille, mille gracias para min tamén. <laughs> Verdade que un placer enorme, é verdade. Escoita, mm, como foi ese poema, ese poemario? Pô, ese, discurso é longo. Pues, la ehm, relación que tengo con galego empieza ya hace casi 12 años, cuando empecemos con Carmiña co traballo dos Ahí en Italia, ¿no? Ya, ya en Italia. Sí, sí, o sí. galego entroume, entroume la música. Ay. O trabajo de Dos na Fronteira. Caramba! Cuando musicalizamos un poeta clásico, de Rosalía, hasta poemas poetas da contemporaneidade, como Pepe Gácamo, Eva Veiga, pasando por Díaz Castro, to, todos esos poemas, poetas que musicamos, Ah, entra entrou o galego, galego pola música. A música, claro. Ti, bueno, ti interpretabas esa, esa poesía que como que coñecías precisamente musicando, non? Sí. Creo que, que, que o teu é a música, non? Quizás no, a música. Máis co órgano, ca, ca, ca, co piano, ou como? Guardouse... No, mais o piano, mais o piano. Traballaba como organista en Roma, eh, Romeo ah. o piano. Uh -huh. que traballaba como organista. Sí, <laughs> ali. Aquí tamén, eh, no, eh, no, falando do organismo, de, de organistrum ou organismo, digo, aquí en, en Galicia hai bastantes zonas onde hai órganos e, e, e, por exemplo, Xunqueira da Ambía, Ceranova sí, mesmo, sí. E, y, Fantástico órgano da Xunqueira, un órgano maravilloso. está ali? Sí, sí, fuimos con Carmiña dous ou tres veces ao Festival de Órganos que organiza um, tocamos tamén ao ah. festival que se se co Harmonium, aquel caso non con órgano, pero si estivemos e eh, foi unha experiencia, unha pasada, unha experiencia uh -huh. unha pasada. Para nós é, é, é, é, é unha honra para os galegos Mm, con, non sei, contar con, con xente que, que emprega o, o, o noso idioma eso, pois, por, por porque lle gusta, non? O sea, porque que apetece, non? Porque sí, sí, sí, sí. non por por outra cosa, xa, xa, non... por cariño tamén. Sí, que sí, é unha cuestión de cariño. Pois sí, sí, sí. non teño moito a costume de falar galego normalmente en público. Correcto, pero cando, cando o fais, failo con cariño. Sí, sempre. Por favor. Sempre. Ecco, la mia moglie con Carmen, a, a lingua della parella è o italiano. Italiano, claro. claro. Gente, una mistura. Una mistura, sì. sì, a, sì, sì. Secondo il lavoro fa me in castellano. Quando si enteran che sono straniero, cambia <laughs> sempre o castellano. Nadie mi fa, na, ninguém fa la me in galego. Sì. tengo una relazione abbastanza eh, letteraria con la lingua, no? con la fala. Teño que eh, cambiar esto, teño que cambiarlo para ampliar a relación, que non sexa só unha relación platónica, vamos, ¿no? Tengo que, sí, que non seas somente literaria, que estás dicindo que, que, que, que, que que, sea máis natural, digamos, social. Claro, que sea más, que sí, que se fecunde tamén con, con, con, con conversa da calle, con ah. la gente. Pero non é fácil, aquí, aquí en Vigo é difícil, eh? <laughs> bastante difícil. Tengo que facelo na casa, teño que facelo na casa. Pero xa empezamos con Carmiña a, bastante. bastante a falar gallego. Inda que nos costa bastante. No? Alegrano moitísimo. O italiano é a nosa, a nosa lingua. Una, una cousa que quería preguntarche, eh, Mauricio, con respecto a ese poemario recentemente, mm, mm, bueno, pois premiado, eh, sí. Eh, ten unha, unha ideoloxía, ten unha, unha un, algo eh, específico co, con respecto a, a, a ese traballo que fixeches? Ten un, unha ideoloxía determinada? No, non ten unha ideoloxía, no, non diría. É un contar una forma di conoscimento che tengo cando quando por os sillos, os lugares onde vou, con Carmen o so. Mm-hmm. È un, è un linguaggio poetico e per me forma de observar a realidade, de conoscere in alguna forma. E eh, llama cartografía de los tránsitos, porque son los lugares donde yo pasé, mm-hmm. y que de alguna forma consulté como fueran pequeños oráculos, oráculos humildes, como mm-hmm. casas, casas derramadas que hay por ahí en el interior de Galicia, mm-hmm. que ahí no tenemos mucho que decir. E, esta, eso transitar en estos lugares falóme de algún jeito, yo e intenté escribir escribir eh, ese, esa experiencia de tránsito, ¿no? de consultar esos pequeños oráculos que hay esparcidos por toda a Galiza. A ver, e a reacción, a reacción dos que te felicitaron, dos, dos, dos que te premiaron, a reacción foi eh, extraordinaria, non? Pois que lo menos eu vin nas redes que aparte de felicitarte, estaban contentísimos de saber que a persona premiada non era precisamente galega. E entón eles se sentíanse satisfechos, muy contentos de que alguien sin pues, se interesara por la nuestra lengua y e al mismo tiempo pues eso, a, empregara literariamente, ¿no? Ah, o galego para mí <clears throat> entróme por la música e es sabe, es forma casi natural para mí. no sé con rispetto italiano no molto como normalmente se pensa, más bien con rispetto romano, con el dialetto que se habla la, mi ciudad ten muchas cosas en común, hasta cuestiones de tipo estructural de la lengua, como ah. la articulación de las preposiciones, alguna locución, cosas increíbles que se lo es, se não pode ¿eh? ser. La musicalidad tiene mucho en común. Para mí es algo natural no no tan eh, escribirlo de, otra forma, Es natural. Musicalizar, quizás eh, alguna pieza algunha parte desa poesía non sei, farás de interpretar a, a Carmiña para que para que a cante. Pode, pode, que, pode que algo, pode que algo facemos este, deste meu mal Quizás, non sei. Sí, sí, hai que hai que meterlle ver o además a ela gusta e precisamente e eh, nos disfrutamos escoitando pois pues, cando ela interpreta cualquier tipo de, de poesía, sí, claro. non? Se si ti ya musicalizas, lóxicamente moito máis No, pero la, música apuñala ella, ¿eh? ¿Ah, eh? Sí, sí, sí? contrario, la gente piensa sempre che, cioè che io, soy pianista, que la musica apuñala. No, no, no, pugna la La música apuñala? Yo, trabajo en no, no, trabajo en la estructura, pero la música, la composición de la música, de este, Carmen, el 90% de las canciones que hacemos. Mm. Claro, la letra lírica, lógicamente Claro, claro. ¿eh? la de musical, lógicamente, pues alegremos muchísimo. De verdad que para mí fue un placer enorme y además una satisfacción comentarlo con todas las personas que conozco, ¿no? Como mismo Martiño, con muchísima gente que, sí. que, está en relación contigo y que, bueno, pues, de de que, que, que bueno, pues, eh, os galegos temos que sentirnos orgullosos de que persoas como a ti eso, utilicen o noso idioma tan ben como o utilizas, ¿no? Alegro moito, alegro moito. Xulio, sí, sí. Ademais, nós temos que... di, di, di Armando, quería simplemente eh, eh, que nos temos que alegrarnos moito de ti porque a pesar de que como ben dixo Xulio eh, ben, eh, estamos dicindo que eres unha persoa das que mm, viñeches de fora e, e empregas empregas o noso, o, a, a nosa lingua e as nosas costumes e entón, pois, ainda para máis prequererte quererte e pre que <laughs> esteamos ledos de ti que podamos, pois, seguir confiando en ti e a Carmen, eh, como ben dices claro. que Carmiña, que é un nome moi, gale, moi galego, <laughs> moi galego, pois, que, en fin, que lle poña música e que un día podamos escuitar esa música que, que ti un día pides. Pois pues, sí, vamos. Moi ben. <laughs> que non queremos incomodarte eh, a, mm, a Maurizio. Vai, che, teño un, un asunto de horta, de sacho. <laughs> Home, claro. Vale, vale. O... Traballo de verdad. Que o, ti, o día está espléndido para facelo, non? Sí, sí, hoxe, hoxe está ben, sí, hai sol. Vale. Ah, bueno. Pois, pues, non podamos máis, eu eh, eh, que quería era, era, era, era, era, era, era, era, era, era felicitarte e, mm, e eh, eh, eh, desexarte todo mellor. Sigues nesa de, de, de, escritura, de verdade que estamos ledos de que foras premiado e ao mesmo tempo vamos a intentar eh, mm, buscar a fórmula para poder leerlo eh, Pronto. eh, e disfrutar con él. Pois, xa saiu, quando foi? Non saiu? Aí nada, uns días. Uns días, un libro, e... o primeiro, o que publicou Medulha, de Medulha. Castle, de Ana eh, Diana Varela, se, eh, debería chegar Sí, xa está, xa está en catálogo. Xa está en catálogo, en xa está no catálogo, Julia, que é sí. o primeiro primario. Cartografía dos tránsitos saldrá bueno, o ano que ven, o vindeiro ano. Pois pues eso, eh, esperando poder recibirlo tan pronto como os solicitemos eh, disfrutar despois da, da súa lectura. Moitas gracias. Exactamente. Moitas aperta. Chao, Armando. Chao, Chao Mauricio. Despedimos a Mauricio cunha peza de música que interpreta Carmen Penín, pero coa música que de, interpreta o Mauricio Polcinelli. Esa peza de música titúlase O gato lacazán e o ratiño artista. Despois contámoslle a que se debe este traballo tan interesante que van a disfrutar del mm, porque de seguida escoitaremos a conversa e entrevista que mantivemos precisamente con Carmen Penín. Aí vai, o gato lacazán e o ratiño artista. Señor artista, que este gran